divi, viens. Rīta cēliens kopā ar Karitas Latviju. Īsteno mīlestību darbos. Labrīt, darbie radio klausītāji! Ik otrdienas rīta cēlienā kopā ar Karitas Latviju. Un ar jums kopā šodien būs šais raidījuma vadītāja Judīte, un kā Allaž arī dzen viesi mums būs, tad uh, pastāstīs par to, par, par to, kā žēlsirdības <laughs> darbi veicās un ir veikušies. Arī mm, no koknes es... Um, novada Irša pagasta no Irša svētās Mārtiņa draudzes būs pārstāve projektu vadītāja Iveta. Labrīt, Iveta! Labrīt! Paldies, ka atradi laiku pieslēgties mums tev vārdu dosim vēlāk, bet uh, vispirms sarunāšos ar, karīt, ar Karītas Latviju biroja vadītāju Annu, kas mums pastāstīs par žēlsirdības projektu konkursu. Labrīt, Anna! Labrīt! Paldies, Judīti, ka var būt šeit! <laughs> Nu, tad dod vārdu tev, jā. Jā, kā ir veicies līdz šim un kas tad uh, sagaida mūs nākotnē? Uh, Eh, domāju, ka varbūt klausītāji ir pamanījuši, ka arī uh, iepriekšējos gados, jau īstenībā sākot no 2021. gada, ik pa laikam radio Marija ēterē arī esam runājuši par žālsirdības projektiem, uh, kurus tieši arī 21. gadā iesākām. Tas bija, kā saka, Covid laiks vēl atceramies, bet, nu, neskatoties uz to, uh, arī toreiz bija daudz, daudz liela interese par šiem, uh, iespēju pieteikt šos uh, projektus, uh, Karitas Latvija, uh, Un, un tā arī tas ir turpinājies tātad katru gadu, sākot ar 1000, tātad 2021. gadu, ir bijuši šie izsludināti žēlsirdības projektu konkursi. Tas bija gan 21. gadā, toreiz bija liels pieteikumu skaits, 12, 13 pieteikumi, varējām atbalstīt 10. Arī 22. gadā rudenī bija žēlsirdības projektu konkurss izsludināts, Toreiz bija nedaudz mazāka interese, bet toties visi projekti tika veiksmīgi realizēti. Uh, Eh, tad nākamais bija 2023. gada pavasarī mm, projektu konkurss izsludināts ap, ap lieldienām. Eh, visa gada, pagājušā gada garumā tas arī tika realizēts. Un kāpēc es šodien esmu šeit? Jo <laughs> pēc nedēļas 12. Eh, februārī plānojam izsludināt jauno žālstardības projektu konkursu. Tātad, jā, 12. februārī mūsu mājaslapā būs pie, pieejams mm, projekta, mm, projektu nolikums – nedaudz varbūt būs mainījies, bet nu, pamatā tās tie, kas jau ar to iepazinušies, uh, iepriekšējās reizes zinās, uh, par ko ir runa. Uh, un, um, jā, tā kā būs mūsu mājaslapā pieejams www.karitas.lv. Caritas. Jā, caritas. <laughs> tā rakstās, caritas. <laughs> Latviešu valodā tā rakstās. Nu jā, un e, tad, um, jā, šobrīd mums tas nolikums, tā kā esam minēju, tādā vēl drusku tapšanas stadijā, bet e, jau, teiksim, esam no, nopaļojamies, ja, tā kā jau ir zināmas tās galvenās aprises, e, ko mēs arī sagaidām no pieteicējiem, projektu pieteicējiem, un arī varu pastāstīt par tām Eh, par tām, par tām niansēm, kas šogad eh, Jā, mums lūdzu. būs. Eh, tā, nu šoreiz, šoreiz ir tā, ka mm, projektu varēs tā lielākā atšķirība varbūt no iepriekšējiem citām reizēm, kur varēja gan iesniegt karitas grupas, gan arī pat pašā sākumā varēja mm, labdarības organizācijas, kas bija saistīts ar katoļu baznīcu. Šoreiz mūsu konkursā var piedalīties uh, Uh, tātad katoļu baznīcas draudzes Latvijā, jā, uh, kurās ir nodibinātas karitas grupas, un tā nodibināšana izpaužās tā, ka ir noslēgts uh, tātad sadarbības līgums ar Karitas Latvija kādam konkrētam cilvēkam, koordinatoram, protams, ar draudzes prāvesta atbalstu un svētību un ziņu, un Nu, tās draudzes, kurās ir šīs te karitas grupas, ir arī tiesīgas piedalīties žēlsirdības projektu konkursā šajā, šajā gadā. Tā būtu tāda lielākā atšķirība no tiem iepriekšējiem gadiem. O, pieejamā kopsumma tad vienam projektam ir 500 eiro, tas nav mainījies, arī iepriekšējos gados bija, bija tāpatās. Un viens atbalsta saņēmējs iesniedz vienu projektu. Atbalsta saņēmējs tātad draudze. Um, jā, tā kā nu, kopējā summa, kas ir pieejama, ir 5000 eiro, tad varam atbalstīt desmit draudzes un ļoti arī aicinām, <laughs> iedrošinām piedalīties. Esmu arī pati tā, kas arī šos projektus nu, sadarbībā, protams, ar citiem kolēģiem, bet nu, ar mani tā kā viss tiešākais kontakts parasti ir draudžu pārstāvjiem, kuri ir iesnieguši pieteikumus cenšamies sadarboties. Varbūt eh, no manas puses kādreiz arī sanāk kaut kāda aizkavēšanās, tā kaut, kā, eh, kaut, kā, kaut kā tā, tīri, tīri tehnisku iemeslu dēļ. Eh, bet es ceru, ka, ka mūsu sadarbība ir laba un būs arī laba nākotnē. Un, Tā kā noteikti iedrošinu, iedrošinu piedalīties. Gribētu arī teikt, ka nu, tiem projektu konkursu pieteikumiem būtu, ir jābūt vērstiem uz tātad sabiedrības mazaizsargātajām grupām, kad draudz vēlas palīdzēt uh, tiem, kuri ir trūkumā, kuriem ir kaut kādas vajadzības. Un tā, tu, tīri tā, tīri praktiski tas būtu mm, daudz bērnu ģimenes, seniori, trūcīgie cilvēki. Tā kā, nu, tā, tā, tā, tas ir tas, tā, tā fokusa grupa, kas, kuram caur šiem konkursiem mēs vēlamies arī palīdzēt. Um, tā, tā kā iesniegšanas termiņš šoreiz mēs plānojam, ka tas būtu vēl tātad 12. marts būs mēnesis kopš uh, no nu, izsludināšanas laika, tā kā projekts, kad pieteikts, uh, tiks izsludināts 12. 12. februārī, pieteikšanās līdz 12. martam, un pieteikumus var ies, iesūtīt elektroniski vai pa pastu, elektroniski, tad elektroniski parakstītus, uz e-pastu info at caritas.lv vai pa pastu, kas ir mūsu <clears throat> adrese Eh, oficiālā juridiskā adrese Mazā pilsēta 2A, vai varbūt arī, ja ir iespēja, var sazināties un patiešo ievest birojā darba laikā eh, klosterielā 5. Ar ko sazināties? Eh, sazināties ar mani mm, pa telefonu 29 55 2 102 vai arī rakstot uz to pašu e-pastu info at caritas.lv. Tad plānojam aptuveni desmit dienu laikā izskatīt šos pieteikumus un uh, Es domāju, ka <clears throat> pirms lieldienām, lieldienu laikā varēsim jau sākt slēgt sadarbības līgumus un, un jau varēs arī tad uh, ķerties pie projektu realizācijas, kas notiek no tā brīža, kad līgums ir noslēgts līdz, jā, tad svarīgi pateikt arī, ka mm, šī realizācija projekta ir iespējama līdz šī gada 31. oktobrim, un pēc tam divu nedēļu laikā gaidīsim atskaitas par īstenotajiem projektiem. <clears throat> Varbūt, eh, ka tu vari tādam ieskatam eh, pastāstīt arī, kādi projekti ir bijuši. Mēs jau esam runājuši, bet nu, varbūt kā atgādinājumi vai arī ir kādi klausītāji, kas nav dzirdējuši. Jā, protams. Uh, tad uh, varbūt arī var tā uzreiz pieminēt, ka ir draudzes tā kā droši ir aicināts tās, kuras jau ir īstenojošas arī turpināt, jo, piemēram, nu, piemēram, Maslādes draudze, manuprāt, ir katru gadu uh, reizi izmantojas iespēju iesniegt uh, pieteikumu, un uh, tad, tad uh, ir tiek, uh, tiek projekts realizēts, uh, tiek iesniegt atskaita, apstiprinam, iesne, uh, ieskaitam šo finansējumu draudzes kontā par, nu, kad pēc projekta apstiprināšanas, Un nu, tā kā draudz var droši, droši sniegt nākamo, nākamo pieteikumu. Eh, kā jau minēju, tad, tad eh, konkursa, konkursa mērķis ir atbalstīt eh, trūcīgos, mazaizsargātos cilvēkus. Un, <clears throat> tā kad, nu, un arī, protams, <laughs> arī ģimenes un dažāda, dažādas, dažāda tāda marginālās grupas. Uh, jā, nu, pieteikumi ir bijuši daudz dažādi interesanti un ļoti radoši. Uh, Tā kā negribētos nevienu, <laughs> nevienu izcelt, bet, bet ir... Nu, kā piemērus, jā. jā, jā. Kā piemērus. Nu, piemēram, ir um, iespēja, piemēram, arī atbalstīt draudzes, draudzes trūkumcietājus, rīkojot labdarības pusdienas viņiem. Cik es atceros, to arī Jēkabu katedrāla, piemēram, Rīgā ir īstenojusi. Arī ļoti vajadzīga lieta. Ziemassvētki, svinības sapulcējas trūcīgie atbalsta uh, Uh, piedalās arī pasākumā draudzes garīdznieki, tā kā, nu, parādot arī, ka tas ir, nu, būtiski baznīcas, būtiski mm. baznīcas darba daļa atbalstīt trūcīgos. Uh, diezgan tāda skaļa populāra, <laughs> diezgan skaļa varbūt izskanēja arī pagājušā gadā Siguldas žēlsirdības projekts, kas bija ļoti interesants, kur bija tāda mm, starppauģu sadarbība, <laughs> dažā, dažāda sabiedrības grupa sadarbība, ka tika veidoti tādi putnu būrīši, Eh, kuru sagatavojas sagatavoja eh, cerības pārni biedrība. Eh, putnu būrīšus veidoja ģimenes, bērni, un tad tos uzstādīja pie, piemēram, draudzes senioriem, kuriem, kuri mm, tā kā vientuļi ir vairāk. Un arī mm, projektā iesaistījās arī grašu bērni, ciemata mm, bērni, kas arī šobrīd ir karitas struktūra vienība, Tā kā, nu, tāds ļoti jauks un sirsnīgs pasākums, tas bija otrajās lieldienās, un vēl bija arī ornitoloģis lekcija, atceros, tam visam pa vidu. Uh, tā, tad, piemēram, arī uh, senioru izbrauciens uz Aglonu. Uh, vai, jā, tāda mums ir, zinu, Masalāts to ir realizējusi arī pagājušā gadā. Ilūkstas draudze tur viņu teritorijā atrodās pansionāts, un tā kā draudze ir atbildīga arī par šo pansionātu, uh, Un uh, cilvēkiem daži bija pat arī pirmo reizi Aglonā, piemēram, svētvietā, un arī lieliski tur ir maizes muzeja apmeklējumi, tā kā lieliski pavadīja laiku, un uh, tiešām arī atbilstošs uh, projekts, atbilstoša mērķa grupa. Un arī draudze, protams, arī ar to iesaistās, tā kā Mm. Savstarpēji arī, sal, šie, arī par saliedēšanas jā, arī pasākums. Arī tie, jā. Mm, kas mums atskaitas, kad es lasu, tad redzu to, ka arī pats projekts, eh, pati projekta īstenošana ir saliedējusi draudzi. Mm. Tā kā vēl stiprinājusi vairāk atceros to Madonu, tīpaši uzsvēru Madonai bija arī ļoti jauks projekts. Manuprāt, tas bija 22. gada rudenī pieteikums iesniegts, eh, ka tika Uh, <clears throat> un nodrošināta tāda akustiskā cilpa ielikta uh, baznīcā, lai cilvēki ar dzirdes problēmām varētu mm. labāk dzirdēt vai vispār mm. dzirdēt tos, um, kas baznīcā notiek. Un arī tieši pēc tā projekta atceros iesniegšanas, tad arī nu, jau īstenošanas uh, rakstīja, ka tas ir <laughs> saliedējis draudzi, jo vienam vajag to izdarīt, otram mm. to kaut ko, viens tur atkal to projektu raksta un atskaitas un, un savstarpēji tā koordinēt, kaut gan, nu, jā, tur arī firma, protams, bija iesaistīta, kas to, nu, profesionāli izdarīja. Mm. Um, tā, tā kā tā. Kā tā. <laughs> <laughs> Ehm, kāda vispār ir atsaucība konkursu pieteikumiem? Atsaucība ir tāda, nu, es domāju, tā kā vidēji. Pirmajā bija diezgan, visvairāk bija atceros, 13 bija pieteikumi, otrajā reizē 22. gadā bija mazāk kādi 5, bet eh, bija, nu, viņi visi tika īstenoti. 23. gadā arī bija daudz, bija jau vairāk, arī man liekas kādi ap 10, Eh, un arī lielākā daļa patiesībā arī tiek īstenoti šie projekti, kas ir pieteikti. Tas ir nu, tā, nu, prieks, ka tā kā piesaka, tad arī, arī īsteno. Mm. Jā. Nu, kurš ir tas atsijātais, droši vien grūti, tad izvērtēt, ja tagad ir eh, iespēja desmit uh, draudzēm, un ja mhm. būs pieteikušies vairāk. Uh, Jā, nu skatāmies, vai atbilst konkursa kritērijiem. Nu, kaut vai šodien, šogad tas galvenais kritērijs vai ir draudzes, tad kā arī tas nodibinātas, jā, tajā, tajā, tajā draudzē. Um, jā, nu, skatāmies arī, nu, kāds ir tas pieteikums, kāda ir tā mērķa grupa, kura, kur, kas tiks atbalstīta, jā, vai, vai, vai, tur ir, vai mēs to saredzam, jo mums arī būtiski redzēt, ka ir šis tāds, nu, sociālais labums, ko mm. pienes šis projekts. Uh, Eh, jo arī nu, mēs esam labdarības organizācija un darbojamies eh, tās, nu, zināmās tādās robežās, eh, kur arī mūs, <laughs> mūs teksim, pārbauda no valsts, valsts iestādes, un lai, lai būtu šis tāds, nu, kā labdarība, pilsoniskās sabiedrības attīstība, nu, tādas lietas, kas ir arī sabiedrības īpaši trūcīgo un sociāli mazaisargāto personu grupu, labklājības celšana, tā kā, nu, tas, ka mēs esam tādās rāmjos ielikti, kas ir mūsu tas, sociālā, sabiedriskā labuma organizācija, tiek uzlikts, mm -hmm. uzlikts, tā kā mēs tajos arī iekļaujamies. Un, uh, Jā, tā kā ir, nu, to visu varēs izlasīt nolikumā, kad, kādi ir tie kaut kādi <clears throat> ierobežojumi, piemēram, kādas eh, projekta izmaksas netiek atbalstītas un kādi ir mm, priekšrocības, kuriem projektiem, kādi ir mhm. vērtēšanas mm -hmm. kritēriji, mm -hmm. finansēšanas kārtība. Nu, par finansēšanas kārtību tad ir tā, ka ir iespēja vai nu eh, <clears throat> visa naudiņa tiek uzre, eh, tā kā 50% tiek ieskaitīti no pie, nu, pieņem no 100, pieņemsim, tātad 500 ir kopīgā summa, 250 eiro tiek ieskaitīti sākotnēji, jau pie projekta noslēgšanas. Uh, Un pēc tam, pēc atskaites iesniegšanas, O250 tiek nākamie ieskaitīti draudzes kontā, kad atskaita ir jau apstiprināta. Un otrs variants ir, nu, varbūt, varbūt draudzē vēl nav tāda drošība vai izdosies projektu realizēt, kā ir ieplānots, tad, nu, sākotnēji iegulda savu naudu, un tad karitas pēc jau atskaites mhm. iesniegšanas mm. ieska, ieskaita visu, visu iztērēto summu. Nu, vai nu tie ir tie visi 500 eiro, vai varbūt nedaudz mazāk, nu, vairāk gan ne. Mm -hmm. <laughs> jo tā kā tajos 500 ir jāiekļaujās. Vai eh, mājaslapā var apskatīt arī kādas eh, bildes vai kādas aprakstus no iepriekšējiem projektiem? Jā, mājaslapā ir arī pieejami. Eh, cenšamies likt rakstiņus ziņas par, par īstenotajiem projektiem. Nav simtprocentīgi par visiem, bet nu, ir par tādiem, mm. manuprāt, interesantākajiem, jaukākajiem. Arī uh, Katolas LV mājaslapā ir pieejami, tāpat arī Facebookā. Uh, cenšamies dalīties ar šo informāciju, tā kā vajag tur paskrūlēt <laughs> uz leju, <laughs> un, jo <laughs> ir diezgan daudz ziņu arī mūsu mājaslapā, bet nu, atrast var. Mm. Uh, saka, Anna, vai tiek arī kaut kā aptaujāti tie cilvēki, kas ir labuma guvēji no šī projekta, kādas viņu atsauksmes? To aptaujāšanu tad vairāk tieši, mm, ja tā <laughs> var teikt, veids tie projekta īstenotāji, tā kā viņiem ir tiešais kontakts ar, ar šiem mm. cilvēkiem, un jā, tā kā par tām atsauksmēm mēs vairāk uzzinām jau aska, lasot atskaiti, mm. ne, mhm. kad kāds, kāds, ir, kāds ir bijis tas stiprinājums un, un iepriecinājums, mm. ko mhm. ir cilvēki saņēmuši no šī projekta īstenošanas. Mm. Nu jā, tas, manuprāt, ir ļoti būtiski. Eh, nezinu, vai tā ir tāda obligāta sastāvdaļa, bet eh, arī pašai draudzē, lai saprastu, nu, cik lielā mērā tad, eh, tad tiešām šis pienesums ir bijis sabiedrībai. Jā, jā, tā kā varbūt arī šajā mm, mm, jaunajā pie, projektu konkursā varbūt arī vairāk tieši liksim uz to uzsvaru, lai, nu, arī mēs, kad lasam šos atskaitas, lai redzētu tieši uh, tieši to izmaiņu, kas ir notikusi cilvēku dzīvēs, mm -hmm. tieši pateicoties šim projektam, kāda ir, mhm. ka mēs jau skaidri to varam nolasīt, mm -hmm. vai ne mhm. tā, ka... Um, Jā, nu, tā, nu, kā jau tā. tu teici, tad, tad ne tikai kādu individu dzīvē, bet arī jā. viss draudzes, draudzē jā. kopumā tas jā. ir liels ieguvums, jā, jā. šī saliedētība. Un tu teici arī par to, ka uh, Eh, mājaslapā ir tādi interesantākie varbūt projekti, bet, eh, nu, droši vien jāsaka iedrošinājumi vārdi, ka ik viens eh, šis realizētais projekts ir, ir bijis ar lielu ieguvumu, ar lielu pienesumu. Jā, noteikti tieši tā, jo ne, ne katru arī projektu var tā, teiksim, interesanti aprakstīt, jā, tas, mm -hmm. ka mhm. viņš ir, viņš noteikti ir vērtīgs un labs, tikai nevienmēr ir tā, jo mm, arī, nu, mēs arī tā skatāmies, vai ne, ka cilvēki tagad, nu, kur kaut kāds tas interesantais virsraksts, vai ne, ir, yeah. kuru, kuru uzspiedīs. Un, un tā nevienmēr, nevienmēr izdodas gan laika ziņā, gan varbūt arī tā noformulēt kaut kā. Mm. Bet, bet būtība, nu, jēga un nozīme ir katram projektam, jo tas jau notiek tā kā katra <laughs> arī tā mm. sirdī, vai ne? Kad, mm. kad gan tie īstenotāji, gan tie saņēmēji, mm. kas projektā ir piedalījušies. Un katram jau arī savas vajadzības un arī draudzēm savas intereses un uh, varbūt ir kāda lieta, ko jau, jau ļoti sen ir, ir, ir tā kā plānojuši realizēt, bet nav bijusi iespēja vērtēja. Un, un varbūt, kas eh, vie, vieniem liekas neinteresants <laughs> konkrētai draudzē, tas ir ļoti svarīgs. Jā, jā tieši tā, jāskatās ir vajadzības, eh, kādas, nu, draudze pati izzina, <laughs> kādas ir vajadzības un iespējas, Un, un tad, attiecīgi, arī tā, tā projekta ietvaros to var mēģināt. Un noteikti arī aicinu sazvanīties, man rakstīt iepriekš. Mēs vēl arī rīkosim tādu atsevišķu uh, plānojam rīkot tādu atsevišķu Zoom tikšanos tiem draudžu mm, teiksim, koordinatoriem, eh, kurā vēl precīzāk izrunāsim par tiem mm, pro projekta noteikumiem. Eh, tā kā droši aicinam nebaidīties, pieteikties, rakstīt, interesēties. Jā, paldies, Anna! Paklausīsimies mūziku un tad turpināsim. One, two, this one's for you. wherever you are, wherever you are. You're never too far, you're never too far. From the reach of your Heavenly Father, the heat of His love goes farther than anywhere you could ever run. Don't be afraid, don't be afraid. If you are lost in your ways, lost in your ways. But the love from your heavenly Father doesn't leave you on your worst day. It'll never leave you. That'll never change. Oh. inside. I me, come and realize me. It's never too late. It's never too late. You can turn it around, turn it around, round and it'll be okay. For the arms of your heavenly Father are open as He calls your name. They'll never shame you. No, they'll never shame you. Oh. peace that passes understanding flood in our mind. Be aligned with the truth that only you can satisfy me. Come and realign me. Come and real, come and realign. God, take this heart of mine. May your peace can satisfy me. God, take this heart of mine, may your peace that passes understanding light in our mind. Realign me with the truth that only you can satisfy me. Come and realign. Nu, ko, esam atpakaļ <laughs> pie jums, klausītāji, un tagad došu vārdu, kā jau solīju, uh, ir šo svētā Mārtiņa draudzes pārstāvē, projektu vadītājai Ivetai. Uh, eh, Ivetu mūs dzirdī? Jā, jā labdien! Iveta, jā, Iveta ir uh, pieslēgusies caur Zoom, uh, labi, paldies Dievam par šādām iespējām, <laughs> jā, un... Uh, Tad, Nībēt, eh, pastāst mums, eh, kā tad jums draudzē veids ar, eh, ar žāsardības darbiem un arī ar kādiem realizētiem projektiem? Jā, paldies, ka uzaicinājāt mūs, mani un iešu draudzi. Mūsu projekts bija pagājušajā gadā cerību stars. Mm. Tā, tas jā, 2023. gadā mēs viņu īstenojām. Eh, mērķis bija kristīgo pamatu apgūšana. Eh, Projekta īstenošana mums bija aprīlis, maijs, jūlijas. Trīs mēneši. Tā mums bija projekts, bija plānots jā, trīs mēnešus, bet ir tik veiksmīgi, ka mēs to <laughs> eh, turpinām vēl tālāk. Vēl joprojām mēs mācāmies. Iesākām mēs ar projektu, bet mums tik ļoti tas patīk, ka mēs turpinām vēl joprojām. Tā, tā tad projektiņš noris, ro, norisinājās Iršu svētā Mārtiņa Romas katoļu baznīcā, kā arī Iršu pakalpojumu centrā un arī baznīcas dārzā pagalmā. Tā, plānots bija e, 15 bērniem piedalīties e, un 10 pieaugušiem. E, Tātad projektā piedalās bērni, jaunieši, pieaugušie. Kā jau Anna stāstīja, mūsu mērķis arī bija, uh, lai ir sadraudzība uh, starp paudzēm, lai ir bērni, jaunieši un, un arī seniori. Un mūsu projektiņā piedalījās uh, bērni, sākot jau nu, nāca līdz jau <laughs> bērniņi no trīs gadu vecuma, un vecākais dalībnieks mums bija uh, sieviete, kas bija 93 gadi mums ir šos ir sociālā pancija, mm, tātad pansionāta sociālā pancija, un tur arī ir mm, cilvēki, kas labprāt arī darbojās un nāk uz baznīciņu. Un, un tiem arī ļoti liels prieks bija par šo projektu. Tā, projektā mēs iegādājāmies kancelēs piedarumus, eh, krāsainos zīmuļus, zīmēšanas blokus, mapes, kur darbiņus salikt, pildspalvas, Eh, tad mums bija svarīgi vēl iegādāties grāmatiņas Slavējiet kungu, ko pēc, arī, eh, pēc projekta beigās, eh, ko mēs arī dāvinājām dalībniekiem. Tā vēl mēs iegādājāmies rožu, roņu krellītes. Tās mums bija visiem 25 dalībniekiem. Tad, kas mums vēl bija svarīgs, laminējamais papīrs, vēl viskaut kādi kancelējas piederumi. Jā, un no tā laminējamais papīrs un stingrais papīrs mums bija domāts, lai mēs projektiņa beigās varam tādas sataisīt pateicības par to, ka ir piedalījušies, lai ir arī gandarījums un prieks. Nu, tā kā, lai tā kā <laughs> diplomas gala beigās ir, nu, jā, lai liktos, ka neliktos, bet lai tas ir ļoti svarīgi arī. Un, lai, arī doma bija tāda, lai noliek, piemēram, vai pie sienas vai plauktā, un tas cilvēks redz un un atcerās. Tāds bija. Tā, un katru mācību noslēgumā bija tēja, saldumi, nu tāds tā kā neliels cienestiņš. Tā, tā tad galvenās vērtības no projekta, ko mēs ieguvām. Kristīgo pamatu apgūšana. Tad mums bija vēl labdarības projekts. Tur uzstājās bērni, Eh, gan mūzikas skolas bērni, gan citi eh, ar instrumentiem spēlēja, klavieru spēlēja, dziedāja. Arī pieaugušie baznīcā uzstājās vietējais ansamblis Iršu, sieviešu vokālais ansamblis. Tā, tā mums palīdzēja, eh, projekta ietvaros mums arī palīdzēja sakārtot gan telpas, gan jā, nu, baznīcas telpas, arī pagalmu tad, kas mums vērtības vēl bija tādas, gatavojāmies, priecājāmies, mācījāmies, dziedājām, spēlējām, klausījāmies un mācījāmies pacietību. Tas mūsdienās, man liekas, ir tāds <laughs> jāmācās mums visiem. <laughs> tā. Pacietību tā, tā. klausīties? Vispār pacietību <laughs> uz lietām un mhm. klausīties arī, jā. Mhm. Tā, tad. Mm, tā, tā, tā. Jā, un tā mums arī bija ko, vērtī, no viena no vērtībām kopā būšana visām paudzēm, kā jau minēju. Tā, tad īpaši jauki bija tas, jā, kā jau minēju, ka projektā piedalījās no 3 gadu vecuma līdz 93 gadu vecumam. Arī tas, ka bija bērni pieaugušie, Un prieks arī par to, ka bija kāds arī vīrietis atnācis. <laughs> jo mūsu, mūsu draudzīte ir no, nu, ļoti neliela. Mēs esam īršu pagasts, kurā ir iedzīvotāji nedaudz pāri 400. Un, un svētās misijas mums notiek reizi mēnesī. Jā, un, un mums to draudzīt ir jāie, jāiekustina, jāiedzīvina. <laughs> un jā, mēs priecājamies arī, ka mums atnāk kāds vīrietis. Nu, jā, un tad piedalījās jā, Iršu pancijas klienti, daudz bērnu ģimenes un pavisam maziņi bērniņi arī. Tā, liels paldies mūsu prāvestam Andriem Kazakevičam, kurš palīdzēja projektu īstenot sadarbībā ar aizkrauklas katoļu draudzi un nodibinājumu Karitas Latvijā. Tā, kas mums vēl ir? Tā, tā, tā. tā. Un liels paldies par finansiālo atbalstu. 500 mm, eiro mūsu projektu īstenošanai projekta. E, un atziņa tāda labais vairo labo. Par projektiņu īsumā tas būtu viss. Uh, e, à, vēl, à, vēl piebildīti, atcerējos ļoti svarīgi, jā, e, tas arī labdarības koncepts, kas mums bija, tas mums bija arī kā, jā, kā reizi mums mēnesī tikai ir tā draudzes saiešana un svētām misija, un mēs otro gadu jau piedalāmies baznīcu diena, baznīcu naktis. Un tas mums arī bija šī projekta ietveros cerību stars. Un, un tur mums jā, bija tas labdarības pasākums, un tur, tur mums piedalījās kopumā 87 cilvēki, kas ir priekš mums ir šo pagasta, tas ir ļoti liels skaitlis. Ceturtā daļa <laughs> gandrīz. jā, jā, jā, jā, jā. Un tur ienāca tiešām jauni veci un arī garām braucot, un mēs, nu, jā, mēs reklam, nu, kā saka, diezgan arī sniedzām informāciju, reklamējāmies gan sociālajās tīklos, un, nu, jā, bija afišas, ka mums ir baznīca diena, baznīca nakts, un tā mēs arī gan kopā ar projektiņu, gan arī mūsu brīvprātīgajiem to visu realizējam, un esam ļoti priecīgi. Jā. Tā. Ah. <laughs> Jā, ļoti iedvesmojoši stāsts. Paldies, Iveta, jā, ka jūs, nu, tā teikt, nemetat plinti krūmos, esat mazi, bet, eh, bet stipri, jā. <laughs> stipri jā. ticībā, stipri savā pārliecībā un eh, droši vien pār visam, ka ir, eh, nu, sirds mīlestība jums, jā, no nu, dieva dota, ko jūs realizējat tālāk, un šī deksme dalīties cilvēkiem ar to, kas ir jūsos. Jā, paldies, un mēs jau tagad jau esam, esam aizkrauklis novads, kādreiz mēs bijām kokneses novads. Jā. Mēs esam nepārāk tālu no kokneses, 20 km, un tagad jau mēs esam aizkrauklis novads <laughs> pa jaunam. Ko tas jums nozīmē? Mums jūs neesat koknesis, bet aizkrauklis, tā kā lielāki jūs jūtaties. Nu, vai, va, iespējams, varbūt arī vairāk draugu, vairāk draugu, mm -hmm. vairāk plašāk. Es domāju, ka mūsu gadījumā tas ir labi. Jā. Es esmu, mums ir vairāk draugu, jā. Mm. Es, à, ah, es vēl varētu, es varētu pieminēt, jā, tās mācības, uh, nedaudz piemirst. Mācības mums bija sadalītas trijās grupās. Bija uh, mazie bērniņi, jaunieši un pieaugušie. Un mācības mums vadīja uh, skolotājs Anita Trupa, Margarita Aršauska. No aizkrauklis brauca, jā, mēroja 40 km. Un arī Dace Baumgartena uh, no skrīveriem mācības. Mums vēl joprojām viņas vada mācības tās, jā. Mm -hmm. Uh, nu, mm -hmm. Jūs iesākāt uh, par projekta līdzekļiem, un uh, tagad kā? Jā, jā. Nu, tagad mēs turpinām kā brīvprātīgie, jo mums tas ļoti aizrauga, patīk, un mazie bērni un visi pārējie prasa, vai skolotājs vēl mm, būs, mm -hmm. un kad būs. Un, <laughs> jā, un tā viņas to brīvprātīgi darbu tagad veic. Mm. Vai jūs pieteiksieties arī jaunā konkursā? Jā, mēs noteikti pieteiksimies jaunajam konkursam. Mums ir laba pieredze, laba prakse, laba sadarbība ar Annu, Elitu un Mariju. Mm. Mhm. Jā, mēs, mēs noteikti, ja mēs, ja mēs atbildīsim tai <laughs> grupai un visiem nosacījumiem, mēs noteikti pieteiksimies. Jā, interesanti, eh, cik tādu nodarbību, jeb aktivitāšu bija eh, konkursa projekta ietvaros? E, ietvaros mums bija viņas trīs, kā mums bija paredzētas, trīs reizi mēnesī. Jā, un tagad turpinās arī reizi mēnesī. Mm, jā. Nu, te, nu, tā kā viņas sākās, mums aprīlī tam nav kas, nekas nav arī beidzies. Tūlīt jau būs gads. Mm. Nu, un es e, pieļauju, ka jums ir tāda gandarījuma sajūta, ja? labi, labi padarīta darba sajūta. <laughs> Jā. Jā, ļoti, ļoti liela gandarījuma sajūta, jo arī šodien, ienākot skolā, jau meitene ieraudzīja mani un saka, kad būs nākošā nodarbība, es noteikti būšu, jo viņa pagājušajā reizē bija slima. Un viņa teica, šoreiz noteikti būšu. Un tas ir tiešām tāds gandarījums par to paveikto un ka turpinās tas viss. Nu jā, un tas, ka tas tiešām ir ļoti noderīgs, izrādījies cilvēku bērni īpaši vēl un vēl prasa, jā, Mhm. Jā, un, un arī pancijas klienti prasa kad būs. <laughs> Mm, jā, Iveta, varbūt jūs varētu kādus iedrošinājumu vārdus pateikt citiem, kas, nu īpaši tādiem, kas ir no mazām draudzēm, no maziem novadiem, jā, ne tikai, es domāju, nu, Eh, lai pieteiktos eh, šādam projektu konkursam, bet vispār par eh, draudz, draudz, draudz darbu attīstību, brīvprātīgo kustības attīstību. Jā, es noteikti gribētu iedrošināt pārējos. Tā, nu, mums ir tāda labā praksa, ka mums nav tikai, uh, piemēram, tikai svētā visa. Mēs sarunājam pēc tam, vai nu Nu, pie, sarunas pie te, nu, var teikt, tādā neformālākā gaisotnē, Uh, nu, lai nav, jo citi, citi nobīstās. Uh, reizēm nobīstās, kad iet uz baznīcu un ticībā, un citreiz saka, nē, esam tik stipri ticībā, un nu, visādi argumenti. Uh, bet mūsu pieredze ir tāda, ka sanākam mēs kopā pie kopīgas tējas, pie kopīgām sarunām, visi kā, kā draugi radi un visi nu, kopīgi iedzīvotāji, neš, nu, nešķirojot lieli mazi. Katram ir kaut kādas savas idejas, savas rūpes, ko viņi gribētu paveikt, ko attīstīt gribētu. Un tad arī eh, pie kopīgiem, nonāk pie kopīgiem rezultātiem, kas cilvēkiem rūp un ko vajadzētu attīstīt. Un tā arī radās tās idejas, ko vajag. Un, un ir, un mums, piemēram, ļoti daudz palī, palīgi ir. Varbūt uz draudzīti nenāk tik daudz jaunieši, bet viņi atkal ir tādi kā <laughs> neredzami, neredzamie vai rūķīši mums, kas palīdz, kā eņģelīši, mm, kuri daudzos darbiņos palīdz un iesaistās, un viņiem ir interesanti, un varbūt mēs arī citādi uz to baznīcu vai citādi ienākam <laughs> baznīcā, nu, teiksim tā, jā. Kad, nu, jā, varbūt jāmeklē tādi citi, citi ceļi vai citādāk. Es teiktu tā, jā, man, mana pieredze ir tāda. Mm. Uh, varbūt... Lai esam stipri, stipri, ticībā esam stipri un arī brīvprātīgi esam. Mm. Iveta, varbūt jūsos klausoties, kāds gribētu aprunāties ar jums, kādu varbūt pieredzes apmaiņas nolūkā vai kā citādi. Nu, kur, kuriem deg sirdī, varbūt vairāk kaut ko darīt savā draudzē, bet varbūt nav tāda uzdrīkstēšanās vai <clears throat> iespējams arī nesaņem <clears throat> atbalstu, tad vai jums nebūtu pretī, ar jums sazinās, un ja jā, tad kā? Kā ar jums var sazināties? Jā, paldies, es labprāt piekristu uh, sazināties, nu, laikam pat jau, varbūt, nezinu, ēpastā manā e-pastā. Jā, nosauciet, lūdzu. Tas būtu īveta riekstina 38 at gmail.com. Tātad īveta riekstina 38 Jā. at gmail.com var sazināties Jā. ar Ivetu, kurš vēlas mhm. aprunāties, un tad jau jūs tālāk vienosities vai kā telefonu zvanu vai tikšanos, vai ne? Jā, paldies, Iveta, eh, par eh, jūsu uzdrīkstēšanos tādā mazā draudzē, tad lielas lietas darīt. Um, Jā, paldies, es vēl atcerējos, ka es aizmirsu pateikt lielu paldies Iršu pakalpojumu centram un arī bibliotekai, Eh, kas mūs atbalsta. Tad, tad kad mums ir, eh, piemēram, ziemā, kad ir nu, vēsākas tās telpas, un, jo mūsu baznīca ir nu, ve, veca baznīciņa, maziņa un veca baznīciņa, nu, sena no 39. Un, un mūsu telpas ir kurināmas, un mūs ļoti atbalsta gan iedzīvotāji, gan pakalpojumu centrs, gan arī Iršu biblioteka. Ļoti liels paldies visiem! mūsu prāvestam Andriem Kazakēvičam, kas mums ļauj īstenot visas mūsu idejas un, un sapņus. Mm. Paldies, lai Dievs jūs visus, ikvienu jūsu draudzē un šo labo darbu veicēju un katra, katra nu, tā labuma guvēja, var teikt, tiem, kuriem jūs palīdzat arī, lai Dievs bagātīgi ikvienu svētī. Paldies jums, Iveta! Uh, Lielas un, paldies jums! <laughs> Jā, un uh, eh, Annai lūkšu tad um, vēlreiz varbūt uh, saistībā ar uh, gaidāmo projektu konkursu, kad tu varētu vēlreiz pateikt tās koordinātas, nu šo informāciju, kontaktu informāciju. Jā. Jā, tā kā tūlītās ir to izdarīšana, bet vēl klausoties Ibetu, arī atcerējos, ka mūsu šie konkursi nevarētu nemaz notikt, ja nebūtu arī mums ziedotāji. Uh, Tā kā arī pateicība visiem tiem, kuri ziedo Karits Latvija. Bet runājot par mūsu koordinātēm, tad uh, var mūs, uh, par mums izlasīt gan sociālajos tīklos, Karitas Latvija, mums ir Facebookā, arī mm, tajā <laughs> aizmirsu, aizmirsu, bet nu jā, katrā ziņā Instagram. VV, Instagramā, jā. jā. www.ceritas.lv <laughs> ir mājaslapa. Uh, Eh, e-pasts, eh, kuru mums, kur, uz kuru mums var rakstīt, ir info at ceritas.lv un mūsu oficiālais telefons, uz kuru var zvanīt vai rakstīt 29 55 2102. Paldies! Nu tad ko, eh, gaidat informāciju mājaslapā un pārdomājat jau, ko jūs varētu realizēt. Brīnišķīgus stāstus dzirdējām. Atgādināšu, ka tikos ar uh, ar Iršu eh, Svētā Mārtiņa draudzes eh, projektu vadītāju Ivetu un Karits Latviju biroju vadītāju Annu. Paldies dāmām par stāstījumu, par to, kā atrada laiku pieslēgties. Paldies jums, mīļie klausītāji, eh, par to, ka klausties šos raidījumus un arī, dzen, protams, par jūsu ziedojumiem gan radio darbam, gan arī Karits Latvija atbalstam. Lai Dievs jūs visus bagātīgi svētī. Uz tikšanos kādā no nākamajiem raidījumiem. 3, 2, 1. Rīta cēliens kopā ar Karitas Latviju. Īsteno mīlestību darbos!